Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts? Daudzi kristieši mēdz iekrist ticības fanātismā, kad viņi uzskata, ka var klausīties tikai kristīgu mūziku, skatīties kristīgas filmas un piedalīties tikai kristīgos pasākumos. Kļūda numur divi uz robežas ar fanātismu. Kļūdu labo iecavas draudzes prāvests Agris Ruļuks. Kļūdu labojums. Mums kā kristiešiem būtu jāsaprot to, ka uh, eh, eh, nav jāpieņem tikai kristīga mūzika, filmas vai pasākumi, bet arī viss, kas ir labs, skaists un patiesa šajā pasaulē. Uh, arī laicīga mūzika, filmas vai pasākumi un kompānijas, kur ir cilvēki, kur notiek uh, daudz labas lietas. Arī tur kristieši var piedalīties. Un uh, arī nedrīkst iekrist kristieši tādā kristīgā nu, ticības fanātismā, kad viņi ierāmē tikai sevi eh, šajā kristīgajā rāmī un arī mēģina ierāmēt citus cilvēkus piemēram, ja mēs tiekam aicināti kādā bārā kopā pavadīt laiku, nosvinēt dzimšanas dienu vai kādus citus svētkus, eh, tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam dzert alu vai kādu citu alkoholu, bet eh, mums ir vienkārši jāievēro šis mērs, lai morāliski mēs nepārkāptu kristīgās vērtības. Tā. Jā, tā, tās visas ir alpīnisma ierīces, jā, tas ir inventārs, jā, tas ir cilpas, štropas, iekares sistēmas, atsētas nodrošinājumi, jūs redzat visu. A, nē, tā ir kastītē, to vienkārši ir to, kāds ir atstājis no klientiem, kas ir kristīgo kļūdu komplekts. Kristīgo kļūdu komplekts. Vai tev ir pilns komplekts?